50 languages. สองอีรันดสมาชิกครอบครัว குடும்ப அங்கத்தினர்கள் ปู่ตา தாத்தா ย่ายาย ปาร์ตี้เขาและเธอ อวนุมอวลุม พ่อ ตันไดแม่ตายเขาและเธออวรุมอวลุม ลูกชายมกัน ลูกสาวมักลเขาและเธออาวนุมอาวลุม พี่ชาย น้องชายสโกดรันพี่สาว น้องสาวสโกดรี เขาและเธอ அவனும் அவளும் ลุงอาน้ามาม่าป้า อาน้ามามีเขาและเธอ அவரும் அவளும் เราเป็นครอบครัวเดียวกัน நாங்கள் ஒரு குடும்பம் ครอบครัวที่ไม่เล็ก எங்கள் குடும்பம் சிறியது இல்லை ครอบครัวใหญ่ குடும்பம் பெரியது